pli cae pli gravas la privata bonfarto. Ciel reago pri crisoi, ciel milito cae climata shangio, la germanoi, lau nova studagio, pli cae pli retirigas alla privata vivo. La minazan realon ili plei parte el filtras, cae focusigas sin al sia persona viv medio nur ancora o tridec quar procentoi de la Germanoi fidas lautio la registaron. Ciel rifugeio, la propra heimo, estas ame arrangiata ciel oaso de bonfarto. Naudec tri procentoi de la enquetitoi indicis che ili volas heime laueble bonfarti por octec quar procentoi la cun estado cun amicoi, cae cun la familio gainis signifon. Tiu socia circlo, ja consistas el egal pensantoi, la disputo cun ali pensantoi estas evitata. Sento de mem efficetso el crescas precipe el la occupigio prisimem. Exemple en treineio, au en la yogo lerneio. Corpa trainitezzo cae mensa equilibro, peru la senton teni la vivon firme en sia mano. La malamica extera mondo, ali flanque, estas plei parte ignorata. Intertempe, laula studajo, nur ancora o tridec nau procentoi de la homoi detale tale informigas pri la mondai eventoi la homoi specta signife malpli da novagioi. Ancau tio estas formo de flanken sciovo de la realo. Por la autoro de la studagio, la plei surprisa resulto estas che nur dudec tri procentoi estas optimismai rilate al politico cae socio, sed che rilate alla privata vivo regas granda optimismo. Septec tri procentoi de la encetitoi esprimis sin cun optimismo pri sia laboro, sia studado, au pri sia profesia formigio. Tio ja estas enorma contraudiro. La Germanoi attingas maximumon da optimismo per minimumigo de sia horizonto, diras la autoro la milito en Ucrainio, la migrada criso, cae la climata shangio, estas elfocusigatai de plei multai homoi. Tio estas quas au malevigius curteno de forpuscio, qui shirmas la propran medion de la extera mondo. Tra tiu shirmo tra lumas maximume ancora o tio, quio estas sempere grava por la propra vivo, do exemple la inflazio, cae la presoi de energio. Ancao la climata criso en focusigas nur se, kiel exemple nun en la insulo Rodos, la propra feriado estas minazzata de bruligioi. Kelk iu vidasin en silento ec kiel profitanto de la criso, Charla la milda vintro helpas spari costoin por heitado, au la someroi comencijas frue. Giuste suficia agiai homoi vetas lautio, che ili povus ancorao escapi e la plena forto de la climata criso, cae povi tenadi la cutiman vivo stilon por siai restantai vivo iaroi. Entute, la forpuscio de crisoi, cae la sindirectigio, al privata medio, lautio conducas al tio, che pli multo de la homoi disvolvas resigneman sin tenon, ca en tutte ne plu estas al paroleblai pri grandai shangioi. Tiel nur quartec sep procentoi diras pri si. Mia persona engagigio estas decida por venci la socia indefioin. La autoro comentas tion tiel la proclamita shangio de epoco tutte ne alvenis ce la homoi. Ili emas esperi prispezzo de post luda tempo, kiu ancora audauros quelcain jaroin.